no sé, i i, mašem i ognjom dočekani. Čitao sam neke natice o njima. Umjesto da su se prostali po mene, rekli, brate, hodi vamo, hodi bravo, brate, jer mi smo i naučili, mi smo i zapalili, mi smo i učinili žestokima. Mi, ja, a tu šta me, Fulan, Fulan, svi mi koji smo u Čehadu govorili. Umjesto da smo kazali, slušaj, brate, I normalno da se na to onda dobro, kad će ti tako, a ti si u, u saudijski režim, ali da se uskoji da vlaje male. A nije kod nas umotni uopšte to bilo u pitanju. Nije nam to bilo potrebno. Zato ovdje pitanje je li, je li da klin od malanja tekstiraju, nije uopšte ne mijenja situaciju. Jer sve one zajerke koje upučuju, oni koji promašavaju neke drugima sektirijama, to je bez toga taklina. I ne mogu se ovi odbraniti, uvažili oni taklin kao, kao, kao, kao manje, zabrano za sektir ili, ili ne uvažili. Primjerke ostaju. Sve zamjerke, to je i bez toga. Nego je ovdje slučno da ti novci koji su to pisali i kopirali, najoreške delaje prenosili u Bosnu, nisu nikoga konsultovali. I zato vreću su trebali fino i naučiti i oni, a ne kroz medije, se prepucavanja, osuditi, optužiti. A onda ova vreća nisu mogla ništa drugo nego se, nego se latiti tekvinski danijim zakon. Proglaši toga da smo tiži Adanec, protiv ovog kulturom, niko od nas vam da ne protiv Adanec, niko od nas dijelimo. Na kraju krajeva poziva da kad je u pitanju sukom između režima i skupina islamski koje se bore protiv zapadnog rata na islam, islamske svetinje, islamske zemlje, iz koje su stali određeni režimi, ako ne možemo stati uz mučahide. Budimo neutralni, muslimani su ilovi, muslimani su ilovi. Nekim Allah sudi. Allah od mene ne traži da, da proglasi milog, milog, milog, milog. Kada se ashabi su kobili, postojala je treća truja, koja nije bio ni sa avijom, ni sa avijom. I oni su najbolji i njima je najbolje bilo. I njiha je poslanik pohvalio. Michael <laughs> ovamo, ni tamo ni ovamo, fitna je musibet je, neka Allah među njih presudi, nemojmo biti mi oni koji će, koji će osuđivati, one koje osuđuje Izrael i koje osuđuje Amerika i oni koji su Amerika. A ili mi drugi, ako se naoružali u lemom, ako je ta ulema kazala sa znanjem i sa svim ostalim, eto i oni su ramzati ili muslimani, pa neka Allah presudi a meni je sve šareno i nejasno i neću da stanem ni od jednog ni od drugog. Jedan mi je i drugi brat. Neka Allah pomeri koja je na hapu. braća vidjela da, da to nije dovoljno i pojavile se. Jer nije se Haridje čeka su postojale. Nije se Haridje i Smirili ste kada je došao ovom prvim nabavljanjem.

problem za nas koji se dešava najviše i razumije braću. Nadam se išala da ti se daje prisutne ovdje javnosti i da ti svoj doprinos.